ndabaramukije rero bakunze mwese mubandanya gutega biri hajyayo isanganiro nongera ndabifuriza n'umwaka mwiza wa bibiri na cumi n'indwi sangwa ikaze muri kino kiganiro karadiridimba cyo kuri wa mungu muti rero uno tuyaga kubiki abarundi batari bake n'ubu baracari inyuma y'igihugu ni ukuvuga mu buhungiro mu gihe abana bariya baguma bakora baguma bakora utwigoro dutandukanye kugira bene wacu bari mu buhungiro batahe maze bafashe bene wabo kubaka kino gihugu c'amavuko leta rero niyo ya mbere yofata ingingo zishoboka zose kugira ibitigiri by'abarundi bari mu buhungiro batahe mu zabo ekabongere banaroranirwe mu byabo boba barasize hano mu gihugu none nakahe kigoro leta Burundi yo biriko irakora kugira abarundi batahe mu gihugu cabibarutse mbere n'ibiki abarundi bari hanze y'igihugu bo basaba kubw'ibyo kugwa kugira imitima isubire hamwe maze batahuke mu gihugu cyabo c'amavukiro ivyo bibazo nibindi nivyo tuza kuraba duto tuza kugerageza kuronkera inyishu muri kino kiganiro karadiridimba umutumire dufise akaba ari Terence Ntayiraja numwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati eka mbera kongera akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje sangwe ikaze mu kiganiro karadiridimba ndabaramukije cyane ubu bwitwa ubushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu yego cyane murakoze cyane medal niyo nkuru nije ngiye kuremesha kino kiganiro nayo Albert Nduwayo niwe ari mu buhinga bw'ivyuma ndabibutse yuko kino kiganiro cagenewe abarundi badukurikirana kuri wese tatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage sangwa ikatsi bari hanze y'igihugu byaba gute eh murakoze cyane ico kibazo ni kibazo gihambaye kandi gikomeye abantu benshi ico kibazo kije bacu habona mwaka 2015 ukamenga ni bwabo abarundi benye bacu bahunga nagira menshi yuko hahunze ibihumbi byinshi ariko rero haribo batari bwaheze gutaha bakeya aha rero mbwiye igiti nyakuri ijana ku ijana hinge rero haze demokarasi bigabo nyinshi bati noneho turiruhukije abarundi mhm. twaragize amatora meza cyane turatora umukuru w'igihugu n'abandi batari bato icyo gihe jewe eh, nari nahejeje amashuri yisumbuye aha mu kagambere niho nize nagenda kwinjira mbere mu shuri y'igisirikare isikamu hanyuma rero ntibyagenda neza byoroshe Eh, maze rero icyo gihe umukuru w'igihugu acaganda ko guhatariza amezi atatu mwese murabizi aho haciye hahunga abandi bantu biyongera kuri benshi bari bakiriyo umva ko ari ibintu bitoroshe mm-hmm. eh, maze rero bimaze kuba uko ingorane za politiki urabizi abarundi barasubira barasubiranamwo abandi bantu batari bake barahunga basanga y'abandi biba birebire ariko imana nziza abarundi baragiye hamwe baraganira hanyuma haragera igihe n'abantu barenga igihumbi niko byari bimeze haraza abantu benshi cyane hanyuma rero aho leta yacisha umugambi bita strategie nationale w'ingere bere wacu bahunguka muri uwo mugambi wo guhungura bene wacu gushika mu bihumbi na na cumi kane nagameshe ko hari hamaze gutahuka ibihumbi amajana atanu na mirongo 153 n'abantu babiri bahungutse biciye amategeko n'abandi barenga ibihumbi na bitanu batahutse birukanywe bari mu bihugu duhana imbibe uti kubera abo n'abantu bari barahunze mugabo batigeze baje makambi y'impunzi azwi n'amategeko bajya baja mu ego bitwa ngo mu bijiji muri za Tanzania mu Rwanda n'ahandi abo rero hageze igihe bavuga bati iwanyu hari amahoro izi ngorane zo mu mwaka uheze 2015 eh, nari ngombye kugira ngo mbire batwumva mm, abenshi bibaza ego ubungira ngo ariko batwumvira bakatahura eh amakubundi bwabonye n'abantu benshi bahunze ubu rero twariko turasozera umugambi wo gutahukana bene wacu niho habize intwari za politike aho habaye abanyapolitike bamwe bamwe eh na radio isanganiro gira yo bicabona ngaha kubera twicaye ngaha tubishimira Imana naho ingene yarahuye n'ibyago muri ico gihe kubera intureka yari hagati y'abashaka gutebaza ubutegetsi ku nguvu n'abandi batabishaka maze rero ko imana ihabwa icyubahiro ubu turi mu mahoro hanyuma cyo twifuza ko bene wacu batahuka muri abo bene wacu batahutse rero hariho benshi bamaze gutaha abashika ibihumbi ijana n'abantu mirongo ibiri na batanu baramaze gutahuka ariko aho ndasubira ndabivutomora neza abeshi cyane muri abo bose batahuye bangana gushira kwijana n'abantu batari bwashike mu makambi eh, ego ego abahetse gutaha vuba eh, kuko makambi ubu ntivyoroshe barugariwe makambi barafashwe mpiri hamwe hamwe ntibakundira gutaha kuko burya makambi yagitanguye hacaje mu nyungu z'abantu bw'ibyo bwinshi amashiranga mpuzamakungu ibihugu bagiyemo harimo inyungu z'akazi zidasanzwe bivuye kuko hariho n'amashyirahamwe mpuzamakungu yemeje ko harimo abatogwa mu mpunzi baja kwigishwa kugwana mhm. ngo baze gutera uburundi bice bitera ibibazo turaho nyene mhm. eh, ishiramwe mpuzamakungu HCR riravuga ibitigiri bingana n'ibihumbi amajana 330 by'abarundi boba kugeza mu mu mpera y'umwaka turangije bari hanze y'igihugu abo benshi ibice bitatu kuri bine ni ukuvuga uh, bari mu bihugu duhana imbibe mwari mugarutse ku Rwanda ni ukuvuga benshi bari Tanzania bari mu Rwanda bari mu Buganda bari ni Kongo ni bihugu duhana imbibe ni bihugu dunasangiye eh, na communauté y'Afrika y'ubuseruko leta ntacyo ikora kugira ivugane n'ibyo bihugu kugira abo barundi bene bacu urakoze cyane leta yuko irakora mm-hmm. turatanga ibikorwa burya nagira ngira ko mbenda kubwira nti mbega leta yuko irakora iki nkuko bivuze mu ntangamarara yifashe guhera mwaka uheze umuntu afata inzu y'umuntu cyangwa itongo ry'umuntu ngo aryigarurire kuko izi mbere aho bishoboka n'inzego z'umutekano zirahacunze mhm. iyo ni intambuko ya mbere yakozwe ku buryo n'uwotaha asanga ibintu bimeze neza haba canke no wavuba ego cyane wakera abakera byagiyemo abandi biracagoranye bita mu mamanza ariko twasi yuko hoguma habandanya ingeso bene iyo ya adahera mhm. izo nyinshi cyambere cyafashwe ica kabiri twaratangiye kuvugana n'ibigo duhana imbibi mhm. no guhakara rero mu mwaka warayorangiye amushikiranganje w'ubuganda ajeje impunzi yaragendeye Burundi warayobonye mhm. yanashikije nakajambo mwaravyumvise aho yavuze ko agiye kudufasha guhanura bene wacu abifuza gutaba tabo ko yabari ko cy'umutekano ubu cateye intambwe kimeze neza hajya rero kugira ngo agira urugendo sintu bavyikoze mhm. no kuvuga yuko amareta bariko aravugana eh, jewe ndi kumwe n'umuvugizi wa leta n'umuvugizi w'igisirikare n'igipolisi eh, twarashoboye kugenda hariya imarangara aho twashikorana bene wacu bari batorotse mu kambi y'imahama mm-hmm. batwara ingene bimeze ko bitari byoroshye bari batorotse mu ijoro bari bake cyane kugira bashobore gutaha urumva rero twe dusaba leta yamaze gutera akamo ntiyabumvisanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu mu ijambo yashikije abarundi mu gusozera uwo mwaka yarabitomoye yuko ku buryo mbere bamaze gutaha bariko barahabwa amabati kugira ngo amazu yabo asakagwe ibintu bikaba bimeze neza cyane eh, hanyuma kandi tukaba turiko turagerageza eh, gutegura iyindi programa bita sitarateji nasiyonari nayo nyine nk'iyo ya mbere aha ndakubwirisha hamwe pinide PNUD mpuzamakungu rifadikanije eh, no bushikangaji bihagaze mu gihugu n'ibikunda igihugu hamwe n'ubwo n'ubwo n'ubwo gatakazi na muntu hariho umugambi bise strategie nationale ugira kabiri mhm. uri kurategurwa aha ndakubwira integuro yawo yaramaze kwemezwa ico bita validation nibaza yuko hasigaye ko umugambi zo havuga havugenda kumbure mu nabashikirangaji kugira ngo wemezwe umuntu mbere kugira ngo abo bene wacu bariko barataha tugomba gutahukana batahe nkuko twabikoze mbere twisunga amategeko basubiza mu vyabo n'abadufasha bariko baradufasha hanyuma n'ikibazo cy'umutekano ntabwo itakoze yaragerageje ubu n'ukuri ibintu bimeze neza kuko ikintu cya n'umutekano turi kuri icyo nyine cy'umutekano abarundi nicyo bavuga cya mbere ati umutekano kuri bose hama n'ubutungane bwubahirizwa kuri bose hari icyo leta iri kiragira nk'intambwe kuri uwo mutekano uradzi ko umutekano nubwo bavuga ngo uva ku muntu umwe wese yumve yuko azoba ari mu gihugu atekanye atawumurara kumubona yego cyane ndaguha akarorero urabye mu bihumbi bibiri na cumi byari bimeze mhm. urabona ko habaye intambwe mu bihumbi na cumi na gatandatu tukizera ko mu bihumbi na cumi n'ibiri naho hagiye gusumbya cyane mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu mhm. mhm. ubu rero nagenda kubwire yuko leta yarafashe ingo zibereye mu gukomeza amakomite y'umutekano arukiyemo bose atanu makumiriwe ibyo urabizi ibyo rero bigafasha kugira ngo umutekano ucungerwe ubu hariho icyo urumva umurundi hari hose mu bihugu byo hanze no kuvuga atari hano mu gihugu ashobora kwizera ati leta yaramaze kugira intambwe na cyane mu bijanye no gukingira wota wese mu bijanye n'umutekano yego cyane ni kimenya yamaze gutaha bose bari muri umutekano mbere n'abadafite ibisakazo byo gusakara amazu yabo leta ikiba bibarosa ibifashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakunguhasera ikibazo cy'ubutungane nabwo ubutungane buri ko burakora buri ko burakora kuko eh, nkuko mubizi canke icyo mwunganira kugira bene wacu b'abarundi bene wacu bari mu mahanga baze hano mu gihugu cacu badufashe na cyane cyane kubaka kino gihugu kino gihugu c'u Burundi Burundi bwitwa bwa Nyaburunga Burundi bwa Ntare Burundi bwa Kiranga sivyo ga mushikiranganje mwumvise ko turi kumwe n'umwunganizi w'umushikiranganje w'intwaro yo hagati no gukunda igihugu umwunganizi dusubire iwacu ikiganiro ni karadiridimba karadiridimba ni kaji wabo ni ikiganiro na cyane cyagenewe abarundi mudukurikirana kuri wese atakaburungu isanganiro akaburungu orenage hari rero mwumvise ko umutumire turi kumwe ari Terence na Iraja umuvugizi w'umwunganizi nako umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'ingisho zo gukunda igihugu mbera kongera akaba n'umvugizi ubwo bushikiranganje turi kumwe hano muri studio nababwiye ko imirongo yuguruye umwanya wose mm, Albert Ndwaya ashobora kubakira kugira mugira mugira namwe ico muterereye canke ico mwongera ko tugarutse no muri studio Terence Nairaja abarundi benshi bari hanze na cyane cyane abarundi bari hanze y'igihugu benshi basaba cyane cyane yuko ibintu ngo byotera imbere mu bijyanye n'ubutunzi kuko bavuga bati iyo bari nibyo hari bamwe baza baba bafise nk'imitahe bazana mugabo ati ubutunzi butagiye ku murongo mwumva bato baje gupfa n'inzara bato baje kwicwa n'inzara ni igiki kiko kirakogwa na cyane cyane kugira ubwo butunzi bube hamwe ibyo bita stabilité économique urakoze cyane navuze mu ntango nti ikintu cya mbere ni Mm-hmm. umutekano uhari reka twese tuze twubake uburundi ubu turondera hamwe mm-hmm. ahabwa izo ngufu ziko zisabigira hanze nizize tuje hamwe twubake aha nk'ubu n'ukuri nagenda kubwire yuko abantu baba baragize uruhara mu vyatumye mu 2015 haba ikibazo hanyuma bihugu bigume bikenye kandi dutunze twebwe byanditse yuko nk'ibi byuma n'ibindi tubanza kubihingurira ngaho iwacu tukaronka ko abanyagihugu bakaronka ko nabwe bagatwara ibintu bikoze akazi kakaboneka byo mhm. tuzira rero birimwo eh bene wacu ni badufasha ahubwo baze twubaka igihugu turi hamwe tugwanira hamwe urugamba rwo kugwanya inzara no kugwanya ubukene gufasha abagowe bisaba amafaranga eka n'ibindi byinshi eh, ni ukuri ibyo uvuze harimo ukuri cyane ego placide turi ko tugaruka eh, turi ko tugaruka ku ry'impunzi na cyane cyane abarundi bene wacu bagaruke kudufasha kubaka kino gihugu eh, sinzi ko cyo bari ikibazo cyangwa nawe ugomba kunganira rero afise ibibazo bine ngirente bibaze raja bijanye n'ubushikiranganje akoramwo naho ico c'impunzi mwagishizemo mhm. reka tubanze tumubaze yuko byose yiteguye kuvyishura ibijanye n'ubushikiranganje yego nanyuma ndaza kuba n'interane igira nangorane turavyishura jako wadusobanuriye cyane uratanga kuva muri 65 62 83 baratubwira ko kuva muri remera wiki hahungutse abantu barenga ibihumbi amajana atanu mhm. urashaka n'ibindi binarenga uravuga saa swa saa n'imiri barose ubwenegihugu muri tanzania mhm. oke ni sawa mhm. none mu bushikiranganji bwanyu murabye abatashe demiri witi ibihumbi amajana atanu cyo ni ikibazo cya mbere wogenda ugaharura wogenda ugaharura hasigaye bangahe baba bakibaho batapfuye mhm. cyo ni ikibazo cya mbere none murabye nk'iki ikibazo cya mbere ubwoko bw'abo bo ntibazava batahuka nimba ari ibihumbi amajana atatu ugasanga hasigaye ramwatiye abandi barapfuye nka kujya kwa demiri witi mwatahukana impunzi mhm. cyo ni cya mbere mhm. ikigira kabiri nacyo ngenda kwiba ikigenda kwibarize nayiraje kigira kuntu uzi ku kijyanye n'umujyo mukora nayiraje nshuti yaje abana buzuye barabara ko muri adimisirasiyo ibyo bigenge iwanyu mhm. intara zose abana basigaye basegereza mu mabarabara mhm. mufise ba musitanteri mufise abakuru b'imitumba none abo bana bakoroka bava mu kirere wotubwira iyo bavuka wahanywe be mu burundi nta tegeko rihari ry'umubyeyi ataye abana mhm. abari ko ari zahunze soixante mhm. reka guca kure twishure neza kandi uhe umuco abanyagihugu babyumve mm-hmm. neza mm-hmm. ndakusabye utubwire ingene umushikiranganji bwanyu ashobora kuba aboneka abana mw'ibarabara n'ukuri kw'imana basegerereza mm-hmm. birababaje umwana afite imyaka itatu ine itanu ubu urumva aho byarunyutse n'abatama barimo mhm. abantu nibo bapfuriye kurusha ibikoko ugiye kuri abatwaro uharura inka zoba zarapfuye n'impene babazi muri icyo gihugu uca uharura ibihumbi icumi biri muri puriso uharura ibihumbi amajana atatu byahunze uharure abantu barenga ibihumbi bibiri bapfuye uca ugenda uharura ibikoko byapfuye mu burundi uca umbarira igisumba ikindi cyari cyo muri icyo gihugu icyo kibazo ngira mu bushikiranganji bwa mugabo oya nyakubahwa journaliste ari ukuntu umaze iminsi utumira bagaca batwuma yangi bakagenda oya nize nizere ah, yuko twishuye araza kuvyishura ndamaje kuvyo yavuze wenyene nawe nyaza kugera twishuye n'ukuri kw'Imana aduha umuco kugira nabo barundi bari hanze bumva ingene botaha mhm. wotubwira ikomine zabaciye n'abantu baba barabakiriye abo bantu ko twe tuzi hatashe abantu badashika n'ibihumbi icumi bamwe birukanwa mu rwanda aribo batashe batari bidekaraye aribo batashe badashika n'ibihumbi bitanu hasi mhm, e e rero iguma ivuga bya bitsigiri iguma ivuga ko biguma byongerekana we namwe muvuga yuko ufise nk'ubushobozi ariko niwo ugerageza abantu bagataha aho ko boguka nk'uko wari wagutse bagataha hakiri kare oya turifuza ko mutani ikibuze ni ikibuze ni kikubwira mwicare mwumve ko eh. abandi bantu bota bakava muri ubwo buhungiro kandi mwari mwahunze Placide reka dukibabaje igihugu cy'u Burundi ikibabaje nkubona nk'uwo wari warahunze mm. ukaba ufise ubushobozi bw'uko utahuriza impunzi hama bikakunanira oya nico gituma ndi hano kugira ngo eh, eh, mfashanye erega nico gituma ni ngaha reka reka Placide twakire uwundi ari ku murongo hama ucuje hafi y'iradio kugira yishura ibibazo byawe sinzi ko uca ku masonga imbere yuko twakira abandi hamanibutse yuko nk'abafise nk'inimero za WhatsApp ziwanje bari mu bihugu byo hanze barashobora gukoresha zo kuho ndabona amatelefone umengo ngo kirere kimeze nk'icagenze nabi duga kwijambo murakoze cyane nagomba gushimira Placide ku bibazo yabagije hamwe hamwe agashyiramo n'akabaro n'agashavu kandi bitahura nk'umuntu yabaye impunzi mhm. hajya iyo impunzi ukamererwa nabi ntubunezerewe ntubufise uburenganzira eh, rimwe rimwe hajya rimwe iyo bavugana amashavu canke bimeze gutya mhm. je nk'umuntu yabiciyemo haraho rimwe rimwe ndabatahura ariko niyihangane ndamuhinyisha kandi zitomoye mhm. naba gutanga umuco kuri ibihumbi navyo vyahungutse vyose ntivyahungutse guhera mu 2008 vyahungutse guhera mu 2002 ngo abatashe bose barapfuye si ivyo na gatoya mhm. abantu bose batashe bari mu zabo abandi ibibazo byabo by'amatongo biri kubirigwa ubu nuko atagusubika senatebe yo bari ngaha yari kubabwira ibihumbi n'ibihumbi by'imanza zihari bari kubarumvikanisha bene gihugu jewe je yenda vyibuka yuko nibura amatari w'intara ya makamba twashoboye kumvikanisha imiryango igihumbi kimwe n'amajana itatu bamye kunywana eh, hari abantu batagiriye baba barasabikanya amatongo baraba ivyo ndakubwira nukuri naho genda muri raporo ya HCR wezuka bisangayo twarakoranye neza cyane aho gusa hari mu ntara ya makamba ni kuvuga rero abantu baguze ntibapfuye abantu bari mu byabo bari matongo yabo abandi baracari ko barayarondera ariko leta gufata inkingo zifata kibanda kurondera ibigwati abatagiriye abatibukiye batashe bava hari ibigwati byinshi no kubwira mu ntara za za rumonge za rutana naho shaka no bivuga n'amazina kuko numugambi nakoreyemo imyaka itatu n'igice no kuri abitahure suko vyagenze nibazima rero nabandi baje bazo bari bazima hanyuma avuga ati urya muntu ugiye kuvuga ngo hango kuko havuye ngo umuntu oya oh, mhm. umuntu n'umuntu nukuvuga ubuzima nikati habwa agateka ko umuntu agateka ko umuntu uwo ari we wese naka namwe ne wacu Placide ari hariya afise agaciro ko ubuzima nukuvuga ibyo shingiro ryacu ravuga ico bitaro droit à la vie mu mhm. burenganzira umuntu wese afise ubwo rero ntibusobanura ngo no kuri umukuru w'igihugu no kuri generale cyangwa ngo no kuri myagihugu mutoyi umuntu wese n'umuntu mhm. nukuvuga rero ntiyarakwiye kwico cyangwa ngo apfe afi yo mafa yipfiriye cyangwa hitonyene n'ugwa karambaro mugabo eh n'ugwa karago naye hariho biba bibabaje n'ibyo rero hanyuma maravuga ati mbega ngo tubwira ivyo biharuro byavuye hari abantu benshi yuko ari rementanya mhm. urabona iyi tableau fise ngaha ni biharuro hirya no hino aha no guha karero intara ya mbere intara y'amakamba intara y'amakamba igeze hafi ku 40 bene wacu batahutse komine nyanza rake wina hata 15 ibi namubwira nibisi ibintu by'iremehanya kubera ko wa mugambi gutahukana impunzi jisunza amategeko utaraba hmm. urabizi ko kugira ngo batahukane bene wacu hari ico bita commission tripartite mu gunya butatu hmm. ugizwe n’abavuga umugu ugizwe n'abantu igihugu cavuyemwo hmm. abigihugu cahungiyemwo nisha mutamakungu hasizere aha rero hasanzwe hari amasezerano musanzwe mukorana neza na hari abarundi benshi barunze ego reka nkubarire ayo makubera ko aka karere kame ingorane hasanzwe hariho ico bita izo komisiyo tripartite mhm. iya mbere ariyo komisiyo tripartite hagati y'u Burundi Tanzania na HCR mhm. ariyo yakorewe ko igihe twahungura bene wacu babihumbi nakubwira benshi mm -hmm. nabava muri Kongo nuko hariho kandi uwundi mugunya butatu ugizwe n'u Burundi Kongo na HCR mhm. uwo inzandiko zirahari hariho n'umugunya butatu n'ugwara ko abahungutse bava mu Rwanda gusa iyo abantu baheze guhunguka aya masezerano ntabahagaze kubera bishika abantu bagahunga ubu gusa nuko iyo migwi isubikana gugwa kugira ngo biheze bigende neza bene wacu bahunguke hashize ivyo bitaraba nabo batorotse bagoma mu mashini kuko nivyo bafatira ko mu kwaka amafaranga ariko mhm. bimeze ndagira nkubwire medare turafise bene wacu ngaha harimo n'abafonctionnaire bahora mu Rwanda biyandikishije afite yuko bari impunzi bari mu mashini mako bari ngaha ku kazi mhm. ibisagasishwa rumuri rero bijya biharuro bakorera ko umunsi hasaza bahatawe ico bita kubatahukana vyisunze mu buryo officiel ntibakuramo kuko biri mu nyungu z'abantu benshi mu nyungu zo kuronka amafaranga yo gukoresha mu kwakira impunzi mu nyungu z'akazi eh, hariho n'abantu bari muri amakambi bishakira kugenda muri za Hollande aho hari Placide canke muri za Amerika eh, benshi bivira yuko ubuzima bwabo babworoshe kiganiro ni karadiridimba bambwiye uko imirongo ya telefone ngira ngo nibirere sinzi ko ari hano iwacu canke ari kuri bo mugabo abaza kuronka akaryo baraza kugerageza kutwakura turasigaje imbere n'umwanya muto ariko uno mwanya ndazi yuko hari nk'interano canke ibibazo muza kubironkera inyisho turi kumwe na Teransiyo Ntayiraja hano muri studio reka dutere intambwe mbere tunasozera Eh, tujya dusoza ko dusigaje umwanya muto muto nk'iminota nka mm. cumi ego murabye haba hano mu Burundi canke mu bihugu uh, abarundi bene wacu benshi usanga barahungiyemwo mm. bega turetse uko kushaka k'umuntu ni igiki mubona uko wabonye byagiye biragenda kuko byatanguye mu ntango y'amatora hanyuma rero byagenze gutyo hanyuma kandi hari abandi basongereye isi muri icyo gihe hariho ibihuha inkuru z'ikifuzo cyo kumaradiyo mwamwe mwese murabizi aho babwira ngo amatora akaba ngo ibarira ngo iragwa ngo barabica muri muhunge ico gihe bambika ibarugaruka rw'umugambo uri ku butegetsi ko rwo ruca mugabo siko byagenze abenshi baratekereza kirundo barahunga baragira ubwoba hariho nabandi baravugishwa ibinyoma byarabaye mm-hmm. mwibuke witwa Damascene yakwiragiza ikasete mu gihugu cyose ngahanye yavuga e, ya muhe araca umutima abantu barahunga abandi baravugishijwe hariya mu bumanuko ngo amaraso abiri guseseka ngo ku buryo ngo azogera mu mavi y'abantu urumva naho nyene no vuga ko ari bibazo mu bindi kumburengera benshi baba bakurikiye ubuzima urabona kurondera ubuzima imibereho ya ubuzima nahi wacu dukoze Placide muvyo tuzenda kwiye ko harimo ubutare turabufise bo duha mahoro hanyuma tukagira amasezerano meza tugatangura kubucukura ibituvuga by'ubuzima natwe twobura ko turabufise ubwo ubwo butare ntibuzo kwimba umunyagihugu wa ubuya mugabo bw'imbwe nico gituma twebwe ahanini leta mu ngene yateguye mugambi inyungu yashyize ku banyagihugu bivuye kuri leta bivuye no ku bahungiyemo mm. no kuri hasere yonyine hajya ihimirizwa yabo n'irya bose uti bigenda gute iyo bashatse kubikora biroroshye mu bisanzwe ndaguha akarorero nk'ubu u Rwanda Tanzania Kongo bavuga bati okay twebwe no kuri reka tuganire biganiro kugira abantu batahe bigenda gute mm. hariho ingendo bakora gukora bita go and see visit come and talk visit nabisigura mu kirundi ni kuvuga iyo wamugiye batatanguye gukora ucuhitana umugwi w'abantu basigaye mu gihugu hagati atari n'abanyamuji ukaja bajana mu ikambi y'impunzi bakabasigurira ngene bimeze mu nyuma naho iyo bayita go and see visit mm ugende urabe utembere bagenza ngene bimeze hanyuma bagategura uburyo bwa kabiri mm hariho come and talk visit mm -hmm. nukuvuga batora abantu bakeya mu mpunzi baserukira impunzi bahunze bari mu HCR mhm. bakabarihira itike bakaza nari kubona HCR bagatembera iwabaho bahora bakabona vyukuri mbega ubuzima bumeze gute mhm. bavuye no bakacangana kubisigurira abandi abo bari kumwe mhm. mu niho cyatangwa rero ya procedure novuga ni bwa buryo bwacu batangura kuza ivyo biraheza bigafasha ivyo rero bitarashikwa ko umuntu ko yashitse yiyumvira kubera urabizi yuko ingurukana bumenyi uri inkuru nyinshi ibinyoma urazi ko hasi itagufasha irakwandika ikaguha agakarata mu natwe ibyo turafise impunzi ndabona kugira ubitahure twebwe aha dufite amakaye erega humva Burundi hari amahoro tuma twakira abakongomani bahungira mu Burundi ubu nakubwira dufite amakambi ane y'impunzi ari ibihumbi bishika hafi mirongo itandatu by'abakongomani ejo bundi baba bari kuragira ibiganiro harajya abatari bakeya biyongera kuba hari abo rero harimo abari mu makambi n'abari mu mujyi utigenda gute nabamubona ngo bajya murebe ukabona ngo abangaha ni amasezerano mbwira irakwemera kuri uyu muko wahunze mugabo ushatse kuba mu muji uca wimenya mhm. ni ukuvuga n'abantu bashoboye kuhaba bafite ibyo bakora eh bajya bafite ibyo bakora bafise ararudandazwa canke ibindi bikorwa irakwemera ikakumenya aho uri n'amadresse n'ikarata kuri munzi hama turangiza n'ikihe nk'akamo mwebwe nko mu bushikanganje bujejwe intwaro yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu mwumva mwotera abarundi na cyane cyane abarundi batari hanze kugira batahuke kudufasha kubaka kino gihugu Eh, akamanotera bene wacu no kubabwira ukuri ingene komeze kugira ngo batahuke mu burundi mm. mu bisanzwe umuntu yuvuga ko atotahuka mu burundi atamuntu agipfa aho hoba habaye mu ijuru mm. urabizi yuko muri amerika yavuze ngo abantu bakomeye bapfuye muri uwo mwaka burya wibaza ko ryabaye igihe mu gihe yararicwa mu burundi mu mirongo irindwi na kabiri igihumbi icyenda i burundi abashikiranganji baragandaguwe mm. atari umwe atari babiri abategetsi bakomakomeye abadepite baraganda ku itandatu na gatanu ni ukuvuga rero umuvumo muvumo dukeneye kuherana kuri ku burundi bwacu kugira twa ku burundi bwacu rero umutekano urahari mugoso nabwira umuntu ngo ndamuntu agifa kuko nahandi barafana ejo bundi barashiye mu ambassadeur mega ni muri Turkiya ni hehe n'ibintu by'amajabaye muri America ejo bundi muri university umuntu afite kigwanisho harabaye ruhagarara bati mwese hunga muveyo ahava bica ibi ni ibintu inkozi zibizi kwisi yose nico gituma hari inyamiramabi nico gituma hari ubutungane